bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Biz Qur'onga murojaat qilib alloh subhanahu va taolodan bizlarni iymon islomda sobit qadam qilishligini so'rab bugungi e, sizlar bilan iymonlashuv darsimizga iymonlashuv suhbatimizga <clears throat> Musa alayhisalomni va o kişini qavmi haqida Qur'oni Karimda kelgan bir necha oyatlarni o'zaro ta'lim olmoqchimiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. rohim. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ey iymon keltirgan mo'minlar Musa alayhisalomga turli ozorlar bergan kishilarga o'xshab qolmanglar. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomga ozor bergan kishilarni yomon so'zlardan Alloh taolo u kishini o'zi nima qildi? Saqladi, himoyasiga oldi. O'zi u kishini pokligini Alloh taolo o'zi e'lon qildi. Ya'ni ular u kishiga qilgan tuhmatlarini, ya'ni Banu Isroil u kishining ummatlari Musa alayhisalomga nisbatlab berayotgan yomon sifatlardan Alloh taolo o'zi u kishini nima qiladi? Nima qildi? Pokladi. Va Musa alayhisalom Alloh subhanahu va taoloning huzurida büyük maqomga ega edi deb Alloh taolo marhamat qildi. Albatta mana bu oyatning sababini zo'ri bor. Bani Isroilda avratini bekitishlik ya'ni cho'milayotgan vaqtida avratini bekitishlik farz emas edi. Ya'ni hammalari o'sha mukammal yalang'och holatda cho'milishar edi. Musa alayhissalom esa shular bilan birga bo'lmasdan alohida cho'milardilar. Ya'ni ularga qo'shilmasdilar. Shunda bular bu kishini aybli kishida, shuning uchun bizga qo'shilmaydi deb turib, o'zlarini payg'ambarlarini sha'nida bo'lmagan turli-turli bo'xtonlarni u kishi to'qishdi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tarafidan bu kishini bular beryapgan nisbatan pok ekanligini ularga ko'rsatib qo'ydi. Va bu azor faqat bu bilan kifoyalanmadi. Ular juda ko'p Musa alayhisalomga azor berdi. juda ko'p ozorlarni berdi. Faqat bu ozorgina emas edi, balki mana bu oyatning sababini zo'ri bittasi o'sha edi. Valaki Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisolamning ummatlarini iymon sifatlari bilan xitob qilib aytayaptiki, ey iymon keltirgan mu'minlar, Banu Isroil Musa alayhisolamga ozor berganini singarin, sizlar ham Muhammad alayhisolamga ozor bermanglar dedi. Ya'ni Alloh taolo bundan nahiy qilib qaytardi. Haqiqatda Musa alayhisalomga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishi haqida aytdiki, u kishini ummatlar tarafidan juda ko'p ozorlangan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabarini berdilar. Eng ko'p ummatidan ozor chekkan Musa alayhisalom bo'ladi. قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدس يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلين من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين Ey Muhammad alayhisalom Musoni o'zini qavmiga aytgan ushbu so'zlarini yodingizga oling. Musa alayhisalom o'zlarini qavmlariga: "Ey qavmim, sizlar Allohning ustingizda bo'lgan ne'matlarini yodingizga olinglar. Alloh sizlarni ichingizdan payg'ambarlarni chiqarganligini va sizlarni ichingizdan podshohlarni chiqarganini va sizlarga olamda biror bir kishiga bermagan ne'matlarini yodingizga olinglar deb aytgan so'zini yodingizga oling deb Alloh subhanahu va taolo Moida surasini 20 oyat 20-oyatda marhamat qildi. Musa alayhisalom ana shu Fir'aun g'arq bo'lib halok bo'lib ketgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu qavmni o'zi mehmon qildi. Sahroda turli-turli noz ne'matlar bilan Alloh taolo mehmon qildi. Va bu mehmondorchilikdan so'ngra Alloh subhanahu va taolo mana bu qavmga o'zi tarafidan bir buyruqni nozil qildi. Va Musa alayhisalom o'zlarining qavmlariga Yodinglarga olinglar Allohni sizlarning ustingizdagi ne'matlarini dedilar. Bu ne'matlarni bir nechasini sanab o'tib aytdilarki, sizlarning ichingizdan anbiyolarni chiqardi. Ya'ni Banu Isroildan, ya'ni Yusuf alayhisolamning zurriyatlaridan va Yaqub alayhisolamning zurriyatlaridan dunyoga kelgan mana bu qavmdan qancha-qancha payg'ambarlarni chiqarganligini Alloh taolo Musa alayhisolamning tili bilan yodinglarga oling dedi. Yodinglarga olinglar Alloh taoloning ne'matlarini. Bittasi sizlardan shuncha payg'ambarlar chiqarildi. Sizlardan podshohlar chiqdi. Va sizlarga hech kimga bermagan buyuk ne'matlarni Alloh birorta olamdagi biror bir kishiga bermagan sizlardan oldin. Shuni yodinglarga olinglar. Eslatdi o'zining ne'matlarini. Eslatib turib Alloh subhanahu va taolo 21-oyatda o'zi tarafidan buyurilgan farzni ularga ma'lum qildi. <coughs> Ey qavmim, Allah sub Allah subhanahu va taolo sizlar ega bo'lishligingiz kerak bo'lgan, sizlar uchun kitobat qilib qo'ygan muqaddas Falastin yeriga kiringlar. Kiringlar, orqalaringizga qaytib ketmanglar. Ya'ni mana buyruqni bajarishdan yuz Ugurmanglar. Orqanglarga qaytib ketmanglar. Agar qaytadigan bo'lsanglar, ziyonkor bo'lib qolasizlar. Yana Alloh subhanahu va taolo mana bu vatansiz darbadar yurgan Banu Isroilga Falastinga kirishlikka buyurgan edi. Udkhulu dedi, kiringlar faqat dedi. Muqaddas yerga kiringlar. Bu muqaddas yer Falastin edi. Shu yerga kiringlar, shu yer sizlarga kitobat qilingan Alloh taolo sizlarni shu yerga ega bo'lishingizni kitobat qilgan shuni kirib olinglar. Orqana qatmanglar. Bu o'jar qavm nima dedi? Ey Musa, u yerda jabbor bir qavm bor. Ya'ni kuchli, zo'ravor bir qavm bor. Va biz hargiz ular o'sha yerda bo'lsa ekan, o'sha yerda bo'lar ekan biz kirmaymiz. agar ular chiqsa u yerdan biz kirmasdan oldin shaharni bo'shatib qo'ysa biz kirishimiz mumkin shunda bularning ustida turgan Allohni bergan ne'matlarini yodiga olgan ikki kishi o'rnidan turdi bular musulmon kishilar edi tafsirda keltiki, mana shu qavm ichidagi peshvolardan qo'mondonlardan edi Shulardan ikki kishi o'rnidan turib aytdiki, ular Allohni bergan ne'matlarini shukronasini qilmaslikni evaziga azoblanishidan qo'rqadigan kishilar edi. Shuncha ne'matni eslatdi Musa alayhisalom. Endi shu ne'matlarni shukronasi biz endi nima qilishimiz kerak? Payg'ambarni Alloh tarafidan olib kelgan buyrug'ini bajarishimiz kerak. Bu shukronasi bo'ladi deb turib, qo'rqan kishilar nima dedi? Sizlar Faqatgina darvozadan faqat kirib qo'yinglar. Shuna darvozadan kiringlar. Kirishingiz bilan darvozadan qadam qo'yib sizlar g'olib bo'lasizlar. Allohni o'zigagina tavakkul qilinglar agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar. Mu'minlikni da'vo qilyapsizlar, qo'rqmanglar ular jabbor, zo'ravor, ular shunaqangi kuchli qavm demanglar. Alloh taolo sizlarni g'olib bir faqat shuna qadam qo'ysanglar bo'ldi. Payg'ambar aytayapti Allohning buyrug'ini. kiringlar deyapti. Sizlar faqat kirishni bilinglar, Allohning o'ziga tavakkul qilib kiringlar, albatta sizlar g'olib bo'lasizlar. Bu ikki kishini eslatmasdan keyin ham o'jar ozor beradigan qavm nima deshti? Ey Musa, biz albatta hargiz u yerga kirmaymiz, toyinki u jabbor qavm yerda bor ekan. Sen borgin Parvardigoring bilan birga urushgin. Biz shu yerda o'ltirib kutib turamiz. Agar sizlar g'alaba qilsangiz, keyin biz kirishimiz mumkin. Bu endi ozorni eng oxirgisi edi Musa alayhisalomga. Undan oldin qancha azorlarni berishdi? Musa alayhisalom Alloh subhanahu va taolo bilan munojatga ketganda buzoqliga sig'inishdi. Undan keyin Alloh taolo tomonidan berilayotgan noz ne'matlarga shukr qilmasdan biz bu bir xil ikki xil taomga toqat qilmaymiz endi bizga yerdan unib chiqadigan nimalarni chiqargin deydi. Undan oldin boshqa shaharga kiringlar, kirgan vaqtingizda biz xato qildik. Xatoimizni kechirgin deb qilinglar degan vaqtlarda Musa alayhisalom ular nima deydi? Xato qildik. Xittatun deyish o'rniga hintatun bizga nom ber, nom ber deb turib Alloh taolani ermak qilib kirishdi. Sajda qilib kiringlar deilgan edi. Oyoqlarini sudrab ermak qilib Musa alayhisalom kirishdi. Odam o'ldirib qo'yishdi. Shu endi qotilni top bergin deganda Alloh taolo buyuryapti bir sigirni so'yinglar dedi Musa alayhisalom. boshlashdi Musa alayhisalom ermak qilish. Rangi qanaqa bo'lsin, yoshi qancha bo'lsin, juda ko'p azoblarni berishdi Musa alayhisalom. Endi bu o'sha ozorlarni eng oxirgisi edi, ya'ni toqat toq bo'lganda endi. Sabr qosasi Musa alayhisalom tomon bo'lgan. Shu yerda aytdilarki, Musa alayhisalom, "Ey Parvardigorim, men o'zimni nafsimga va birodarim Horungagina egaman xolos. Biz bilan bu itoatsiz qavm o'rtasini endi o'zim ochgin dedilar. Alloh subhanahu va taolo mana bu o'zini payg'ambarini Parvardigori tarafidan olib kelgan buyrug'ini bajarmagan fosiq, itoatsiz o'jar qavmga Alloh subhanahu va taolo nima qildi? Endi mana shu o'zlariga kitobat qilib qo'yilganda kirib turib g'alaba qilib olishliklari Mana shu yerni Alloh subhanahu va taolo ularga 40 yilgacha harom qilib qo'ydi. Endi 40 yilgacha bular bu yerda nima qila olmaydi? Endi bular fath qilib vatan qilib ola olmaydi. Va 40 yil yerda adashib sargardon bo'lib yo'lini yo'qotib yurishlikka ular mahkum bo'ldi. Va Alloh subhanahu va taolo aytadiki, mana bu itoatsiz fosiq qavm uchun siz afsus nadomat qilmang deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. 40 yil mana shu sahroda bular nima? Darbadar sargardon bir yurishaverdi. Ertalabda yo'lga chiqishardi bir joydan, bir nuqtadan ikkinchi bir nuqtani niyat qilib. Kechgacha yurib-yurib yana avval yo'lga chiqqan nuqtalardan chiqib qolishaverardi. 40 yilda shuna bo'lishdi. Hammalari vafot qilib ketdi. Musa alayhisalom Harun alayhissalom shular bilan birga o'sha sahroda vafot qildi. Va ularning ichidan 2 kishigina tirik chiqdi. Va shularning zurriyotlari keyin oxiri Falastinni fath qildi. Chunki kitobat qilingan edi ularga. Banu Isroil ega bo'lish kerak edi o'sha Falastinga. Ya'ni biz Ahzob surasida Alloh taolay aytdiki, sizlar Musoga ozor bergan Banu Isroilga o'xshab Muhammad alayhissalomga ozor bermanglarmi? Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridagi vafotlardan oldin nozil bo'lgan leki bo'lsa, lekin qiyomat kunigacha keladigan mu'min musulmonlar endi Rasululloh sallamga qanaqa ozor beradi? Payg'ambarni olib kelgan narsasini olmaslik, uni qaytargan narsasidan qaytmaslik bu payg'ambarga azar bu. Alloh taolo aytibdi: "Va ma atakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu." Sizlarga Muhammad alayhisolam nimani olib kelgan bo'lsa, shuni olinglar. Nimadan sizlarni nahiy qilib qaytargan bo'lsa, shundan qaytinglar. Bu buyruqni bajarmaslik nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ozor berishlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonidan qoldirilgan omonatlarga xiyonat qilishlik. Jaziratul Arabni kim fath qildi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fath qildi. Butun Arab diyorini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fath bo'ldi. Uni endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fath qilgan o'rinni Yahud va nasoralarga topshirib qo'yishi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga azor berishlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masxara qilyapkan. U kishini haqorat qilyapkan. Kofir, munofiq, murtadlarni hukumat qilib davron surishlikka tomoshabin bo'lishlik bu rasululloh sallam hozir berishlik ana endi bu yerda mana bu biz o'rgangan moyda surasida alloh taolo banu isroilni allohni bitta buyrug'ini bajarmaganligiga 40 yilgacha nima qildi sahroda issiq sahroda darbadar sargardon bo'lib yurishlikka mahkum qildi mana bu oyatlardan biz o'zimiz uchun chiroyli ibratlana olishimiz kerak. Ibrat olishimiz kerak. Ummatni boshi nimaga musibatdan chiqmaydi? Bu ummat eng yaxshi ummat bo'lsa, Muhammad alayhisolamdan keyin boshqa payg'ambar kelmasa, Qur'on ahli bo'lsa bilan eng buyuk payg'ambar ummati bo'lsa, besh vaqt namoz ham o'qisa, islomdagi ibodatlarni qilsa, Nimaga endi bu ummat ustiga Yahudam, Nasorayam, kommunistam, butparastam, murtadam, munofiqam hammasi hukumat qiladi. Nimaga 1300 yil mobaynida yer yuzini sayyidi bo'lgan, yer yuzini podshosi bo'lgan, yer yuzini bashariyatni peshvosi bo'lgan bu ummatni nimaga bu xorlikka mahkum bo'lganligi savoliga javobni mana shu oyatdan topamiz. Javobni mana shu oyatdan topamiz. Bitta buyruqqa bajarmadi. Alloh subhanahu va taolo nima qildi? Bularni 40 yil sargardon bo'lib darbadar bo'lishga mahkum qildi. Eng buyuk payg'ambarlardan o'g'li azim payg'ambar Musa alayhisalom va u kishini ugasi bo'lgan Harun alayhisalomlar ham ular bilan birga vafot etgan. bitta buyruqqa. Bu Qur'on ahli Allohning qancha buyrug'ini bajaryapti? Bular bittasini bajarmadi, shuncha jazo oldi. Qancha bu ummat Allohning hukmini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyruqlarini bajarmayapti? Jihad kim farz qilgan? Alloh farz qilgan. Allohning habibi amali jihad qilgan. Nimaga bu ummat qilmaydi? Endi bu itoatsizlik uchun bu ummatni taqdirlash kerakmi, jazolash kerakmi? Jazolash kerak. Bu ayni adolat bu. Bu zulm emas bu. Ayni adolat bu. Allah subhanahu va taolo bandalarga zulm qilmaydi. Bandalarga ularni ota-onasidan mehribonroq zot. Banu Isroil har bir qilgan jinoyati uchun qattiq jazolana oldi. Musa alayhisalom Allah subhanahu va taolo bilan murojaatga vazifalarni olgani ketgan vaqtlarda buzoqqa sig'indi bular. Buzoqqa sig'indi. Mushrik bo'ldi. Harun alayhisalom ichlarida turgan. Hammasi emas bir qismi. Musa alayhisalom keldilar, bularni mana bu qilgan jinoyatiga jazo tayinladilar. Jazo nima edi? Butga sig'inganlar bir tarafga o'tardi, butga sig'inmaganlar bir tarafga o'tardi. Mana bu butga sig'inmaganlar butga sig'inganlarni qatl qilardi. Bir kechada 70 ming Banu Isroil qatl qilindi. Nima qilgan uchun? Bitta shirk keltirgan uchun. Yoki Qur'oni Karimda boshqa o'rinda Alloh subhanahu va taolo la'natladi. <clears throat> Davud alayhisalom va Isa alayhissalomning tillari bilan Banu Isroilni la'natladi. Nimaga? Ular o'rtalarda bo'ladigan munkar xato ishlarini qaytarmaganlar uchun, balki o'zlari munkar qilganlar uchun. Alloh subhanahu va taolo boshqa o'rinda mana bu Banu Isroilni maymunlarga aylantirib qo'ydi. To'ng'izlarga aylantirib qo'ydi. Bularning maymunga aylanish sababi nima edi? Bular o'zlari bizga bir hayit kuni bo'lsa, yana bir kun bo'lsa bizning juma kunimiz bor, ular ham shuni singari bir kun bizga dam olish, bir xursandchilik kuni bo'lsa, id bo'lsa deganda o'zlarini talablariga muvofiq shanba kunini ularga nima kuni qilib berildi, id kuni qilib berildi. Faqat sharti shuki, mana shu shanba kunida sizlar baliqni ovlamaysizlar. Shu kelyapkan, daryodagi baliqni ovlamaysizlar. Hayit kuni sizlarga ozod bo'lsin baliqlarni ovlamaysilar. Nima qilishdi bu buyruqqa? Bular hiyla ishlatishdi. Chunki shanba kuni kelardi daryodan, boshqa kuni kelmasdi. Hiyla qilishida daryoni o'tdi, arof atrofini to'sib qo'yishdi. Yakshanba kuni ovlashdi. Hiyla qilishdi. Shunda bir qishloq ahli shu ishni qilardi. Boshqa qishloq ahlilari kelib turib bu ish qilmaylar dedi. Lekin bular qilishaverdi. bir kun ertalab o'sha qaytarayotgan qishloq ahli kelsa, hamma uy maymunlarga to'lib yotibdi. Yosh-yosh maymunlar hammasi qo'lda non yeb yuribdi. Erkagi-yu, ayoli-yu, yosh balasi hammasi maymunga aylanib qoldi. Bu qilgan jinoyatga jazo edi bu. Jinoyatga jazo edi. Juda ko'p bularni qilgan jinoyatiga Alloh subhanahu va taolo qattiq cezanı verdi. Hop, endi bu bizdan oldingi eng yaxshi o'tgan ummat bu. Banu Isroil shu Ibrohim alayhisalom zurriyatdan tarqagan Ishoq alayhisalomdan, Yaqub alayhisalomdan tarqagan bu, bu bitta ummat. Bizni Muhammad Rasululloh sallam Ismoil alayhisalomni zurriyotlaridan. Ya'ni bular ikkita aka-ukaning farzandlari. Bu Muhammad alayhisalomdan oldingi o'tgan Bu Banu Isroil ummatlarning ichida eng afzal ummatidir. Bular eng katta jinoyatlarni hamasını qilishdi. Cinayetlerin ichida eng kattasi nima edi? Muhammad alayhisalom haqida bitilingen, İncil'de Injilda barca barcha haqiqatlarni o'chirib Uçurup O'chirib Peygamber Aleyhisselam alayhisalom kelganlardan keyin. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularni g'azabiga duchor qildi. bu ularni gumroh qildi. Qoyrul mag'dubi alayhim va valaddallin. Mana shu ikkita toifa yahud va nasoro. Ya'ni biz o'tgan ummatlarni qissasini o'qishlikdan faqat qissa xonlik vazifamiz bor emas, birodarlar. Biz ulardan ibrat olishimiz kerak. Ibratlanishimiz kerak. O'zimizni kamchiliklarimizni to'g'rilashimiz kerak. va qiyomat kunidagi bizni asosiy vazifamizdan bittasi Musa alayhisalom yoki boshqa payg'ambarlarni ummatlar inkor qilib bizga bu da'vatni yetkazmagan degan vaqtida biz guvoh ummatmiz. Guvohlikka o'tadigan ummatimizga Alloh subhanahu va taolo o'sha Musa va Nuh alayhisalomlarga sizlar yetkazganingiz haqida kim guvohlikka o'tadi deganda ular aytadiki Muhammad alayhisalom ummat o'tadi. Shunda Muhammad alayhisolam ummatlar olib kelinadi. Alloh taolo bizni ham o'sha jumladan qilsin. So'raladiki, Musa yoki o'sha o'tgan payg'ambarlar o'zini da'vatini yetkazganmi degan vaqtida biz o'sha kuni Alloh taolo o'shadan qilsin. Ha yetkazgan deyilgan vaqtida haligi ummatlar e'tiroz bildiradiki, sizlar bizdan keyin million million minglab minglab yildagi kelgan bo'lsani, qaydan bilib qoldinglar bizga yetkazganini Musoni? Sizlar ko'rmagansizlar deganda biz Rabbimizi kalomi Qur'ondan tilovat qildik. Falan sura, falan oyatlarda Allah subhanahu va taolo o'zi bizga xabar bergandiki, Musa alayhisalom, Ibrohim alayhisalom, Nuh alayhisalomlar o'zini vazifasini mukammal becergendi guvohlik o'tiladi. Ya'ni mana bu payg'ambarlarni va ularning kıssasını qissasini o'rganishdan maqsad shu. Va bugungi kunda ummat ro'baro bo'lgan mana bu zillat, xorlikni javobini mana shu oyatlardan topamiz biz. Nima xor bo'lib qoldi? Mana birinchi qiblasi Baytul Maqdis. Mana shukrlarda yahudiylar hozir yahudiylarni ashaddiylar aytayaptiki, biz Baytul Maqdisni buzamiz deyapti. Buzib yahudiylarni ibodatxonasini qo'yamiz deyapti. Birinchi qiblasi. Makka Madina. Makka ikkinchi qibla. Madina bizni muqaddasat yurimiz, Rasululloh sallam qabrlari bor. Rasululloh sallam o'sha yerda dinni o'sha yerdan butun dunyoga tarqatgan. Bu hammasi kufrni qo'liga o'tgan. Minglab-minglab musulmonlarning nomuslari bulg'anadi. Million-million musulmonlar qatlom bo'ladi. Nimaga endi bu holatga tushib qoldi? Chunki bu ummat o'sha Abdulloh ibn Shayd aytgandekka Parvardigorini nazardan tushib qolgan ummat bu. Parvardigorini butun olamlar Parvardigorini nazardan tushib qolgan bu ummat. 1 milliarddan oshiq soni bo'lsa ham, lekin o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytgan ko'pik, suv ustidagi ko'pik. Inson hisoblamaydi. Inson hisoblamaydi kofir, mushrik, yahud va nasoralar. Endi buni halli nima? diniga qaytishlik. Allohning buyruqlarini bajarishlik, Allohga itoat qilishlik, Rasuliga itoat qilishlik. Boshqa yo'li yo'q. Dinga to'la amal qilishlik. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, sizlar Allohning kitoblarini ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga iymon keltirmaysizlarmi? Kimki bu jinoyatni qiladigan bo'lsa, dunyo va oxiratda deydi Alloh taolo rasvo bo'ladi. Nafsiga yoqsa oladi, nafsiga yoqmasa tashladi. Shuning uchun ham biz mana bu o'rgangan oyatimizdan o'zimiz oyatlarimizdan o'zimizga xulosa chiqarib olishimiz kerak. Xulosa chiqarib olishimiz kerak. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. bir kun kelar bahor olchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim Kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar